За оние кои што бевте присутни минатата сабота, знаете дека зборувавме за она бунтовничка лоза или класа на луѓе, бунтовници против Бога, почнувајќи уште од самиот почеток, почнувајќи од првиот син на Адам и Ева, Каин. Самото тоа говори колку гревот зел замафуше на старт. И ги видовме оние карактеристики што ги поседувал Каин, знаете, веднаш се случило убиство. Губил не друг, туку својот брат, помалиот брат Авел. И еве ќе испомнам на почетокот. Желба за самоизвишување. Гордост, презирање на совети, значи не сакал да прими совет поготово од својот помал брат, затоа што бил научен, вели, да секојаш тој му се покорува нему, како на постар, така натаму. Не трпи протис, протиставување и сака да му се покорува, тоа што ќе го кажав, значи да царува или да има контрола, што е всушност, мислам, нешто што се наоѓа во основа на паднатата човечка природа, како што можеме да тоа го проследиме и од докторот Хорс Миле, Е сега, испомнав тогаш на самиот крај, па би сакал да надоврзам на некој начин. Овие карактеристики, ели, спомнавме Каин, па поврзавме со Вавилон, Вавилонската кула, Нимрод, чишто и име, самото име значи бунт, па потоа и на Охудоносор, Вавилон, тогашен, тогашното царство, но и денешната нео-Вавилонска империја, која што полека се оформува пред наши очи, ги има тие карактеристики. Но, дали ние <clears throat> сме имуни на вакви карактеристики? Дали ние, како оние кои што ја поседуваме вистината, и знаеме кој е зверот, ги знаеме трите ангелски вести по раката кои што треба да ја пратиме до денешниот свет. Дали може би ние може да се најдеме, да не се најдеме во може да се најдеме во во истите во истата оваа ситуација. Значи да, укажуваме на излезете од неја народе мој, а да сме ние всушност внатре. Денес ги видиме уште една карактеристика која што а, јас ја нафрлив минатиот пат, која што е во основата на секоја лажна религија. Па може да отвориме во втората ангелска вест, да ја читаме Откровение 14 глава 8 стих. Откровение 14, 8. Да се подсетиме на втората ангелска вест, како гласи. Откровение 14.8. И друг, втор ангел, дојде по него, велики падна, падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страсното вино на своето блудство. Интересно што овде стои во стихот, ги напои сите народи. Што е тоа што е толку привлечно во Вавилон, да, да, може, да, да може целиот свет да, да падне на тоа, мислам, да, да да ја крене таа чаша да се напие од таа чаша. Така да се изразам. Сите народи. Во тие сите народи спаѓаме и ние. Да не може да се исклучиме нели, од сите народи. Колку лесно проблемот на Вавилон може да биде и наш. Спомнав, кога станува збор за Вавилон, почетоците му се веднаш после потопот, знаете се издвоила една класа од хам на луѓе, кои што полека, но сигурно почнале да се повлекуваат од високите места, од планините, се симнале во она Сенарска, како се викаше таа долина, богата долина покрај реката Еуфрат, и тука решиле да а, се населат и да живеат, а патем се одвоиле од своите браќа, зашто? Зато што не можеле повеќе да ги поднесуваат, зато што овие нели, продолжиле да ја шират идејата за семето, за спасението и така натаму, а овие сакале нешто друго. И Нимрод, како еден од главните во целата таа работа, во изградбата на, на кулата Вавилонска и идејата, која била идејата, меѓу другото, за изградбата на оваа кула? Зошто толку висока, зошто сакале да достигне до самото небо? Знаете, минатниот пат спомнав, меѓу другото, значи да да проучат, да видат што има таму над облаците, па за да спречат ако, се, ако е можно некој следен потоп. Но идејата, главната идеја во духовна смисла овде е спаси се сам. Идејата на спаси се сам. Дури, зошто ја градале кулата? Иако Господ ветил, знаете зуницата, односно виношитето што го гледаме после дошт, што ветил дека нема никогаш повеќе да пушти потоп но тие не верувале во Божите не Неверие. Бунт. И затоа решиле да изградат кула, за да ете, ако се случи нешто слично, во иднина тие да се спасат. Спаси се сам. Вавилон е всушност символ на таа идеја спаси се сам. Подоцна, ако дојдеме таму негде во 6 век пред Христа, во царството на Вавилон, каде што го имаме царот, не само на Вавилон, туку на, на светот, можеме да кажеме, на познатиот тоа свет, на Охудоносор, познатиот цар, кој што неколку пати а, гледавме а, некои секвенци делови неговиот живот во предходните предавања. Го гледаме Вавилон и го гледаме Божиот народ кој што се наоѓа во робство од Вавилон во тој период. И сега во онаа духовна смисла во која што сакам да ве наведам, Божиот народ не во буквално робство, туку може да кажеме дека се наоѓа во робство на таа идеја спаси се сам или направи сам, многу подолго од тие години буквални на евреите кои што биле под значи, тоа буквално робство на, на Уходоносори Бабил. Може да кажеме дури од самиот старт, еве Каин, земете го Каин. Каин бил со таа идеја, ја прифатил идејата, направи сам, односно спаси се сам, нели? Принел, како што реков минатиот пат, патлиџани и крставици, место, место крвна жртва, значи, она како што Господ пропишал. Значи, јас имам своја идеја, јас имам свој начин, јас ќе се спасам вака, јас сметам вака. И реков, скоро секоја лажна религија денеска се базира на тоа, на таа идеја, спаси се сам. Значи, со ваква идеја може да биде верник на било која црква. Може да биде верник и на адвентишка црква. Со идејата спаси се сам. Ке видиме дека често пати, па и самиот Саши спомна и не е Саши единствениот и јас исто сум бил на почетокот со свакиње дека јас треба да се трудам, да правам, не знам што да правам, да се потам, да се знојам, за да, ете, успеам некој. тоа е вродено некако во човечката грешна природа. Нас не учат од мали деца да знаете, да не аплаудираат, не знам, ако направиме нешто, конечно успееме да направиме сами нешто. И се фалат нашите родители, е, еве, успеа, успеа, конечно успеа сам. Да. И тоа некако ни е вродено и потоа го ни се пренесува во, дори во, во духовниот наш живот дека не е никој имун на таа идеја, еве ќе ви го цитирам уште еднаш цитатот од минатиот пат. Каин и Јавел, знаеме која била разликата меѓу Каин и Јавел. Каин и Јавел се представници на две групи или на две определби што ќе постојат во светот до крајот на времето. Тоа се тие две групи, нема трета. До крајот на времето. Едници се подпираат на заслугите на Спасителот, а другите на своите собствени заслуги. Или спаси се сам идејата. Е сега да се свртеме кон себе малку и да видиме <clears throat> кој е можеби најголемиот индикатор. Веројатно има повеќе индикатори, меѓутоа можеби најголемиот индикатор дека сум во со оваа идеја ако имам малку време со Бога на личен план, значи оној личен однос, она лична служба што треба да имаме секој. Значи да, саботата е прекрасно време да се дојде во црква и да, да имаме една заедничка а, служба овде, меѓутоа не можеме да живееме, нали, знаеме дека Исус Христос вистината е лебот, не можеме да живееме, а, ако еднаш само неделно јадеме, тоа многу добро го знаеме, туку секој дома треба да има лична служба. Колку време посветуваме во таа лична служба? Или на брзака, нека. Обично Сабајле, на Сабајле е најдоброто време, нели, кога и умот е одморен и се. А, меѓутоа, колку време минуваме? 5 минути, 10 минути, онака летимично, ајде, утренски стих, нешто тамо, цитатот од Елен Вајт, коментарот на тој стих и така натаму. Тоа е можеби еден од најсигурните индикатори дека сме паднале во таа идеја, спаси се сам, затоа што нам, нам ни е необходно, Исус ни е необходен. Тоа е однос со Христа, личниот однос со Христа. Ако го немаме времето, ако не поминуваме долго време, тоа што наистина сме во таа идеја, спаси се сам. Се подпираме на себе. Да се сетиме на оној цитат Елен Вајд вели дека треба секој ден да поминуваме квалитетно, квалитетен час, еден час вели, размислувајќи за Христа и за неговиот живот, посебно за неговиот живот во оние после, последни денови од неговиот живот на, на, на земјата секој ден квалитетен час, па може да се предпоставиме што подразбира под тоа, квалитетен час. Значи, длабоко да размислуваме, длабоко да се насочиме на тоа. Не само нака површно. Кога сме кај ова, ако се подсетиме на Марта и Марија, е, пак ги спомнам, минатиот пат мисля да ги спомнав, во Лука 10 глава 41-42, ајде да се подсетиме на кратко, Лука 10, 41-42. Знаете, Исус често пати односно милувал да оди во домот на Марта, Марија и Лазар, кога зборувавме за исполнување со Духот Свети од неодамна, а, што кажавме овде? Зошто милувал Исус да оди токму во овој дом? Затоа што таму има, имал а, подготвени слушатели, слушатели кои што сакале да слушаат. Тоа биле и Марта, и Марија и Лазар. тоа.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 Сега се, ако се вратиме пак на стихот во 14 глава Откровение, значи 8 стих, а, втората ангелска вест. Овде се спомнува блудство. Значи падна падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страстното вино на своето блудство. Тоа вино вавилонско, тоа вино на блудство, што представува? Пред се. Зборуваме за идејата спаси се сам или направи сам. Што представува блудство? неморални сексуални размислувања или акти, вонбрачни сексуални активности, или, да поедноставиме, во контекст на оно што озбруваме, две страни кои не би требало да се мешаат, се мешаат. Или постои еден теолошки термин, што означува во теолошко смисла вид на блуд, синкретизам, може би сте чуле, ја, јас од неодамна го го дознав, мислам, значењето, трнајки се, нели, проучувајки. Вели, спојување на идеи. Што е синкретизам? Спојување на идеи, закони, факти, кои потекнуваат од различни тео, теориски системи и се меѓусебно некомпатибилни. Како што е некомпатибилно и не можете да споите, делумно се спасувам со дела, а делумно со вера, како што ете, може би некој размислува. Тоа е пак идејата направи сам, спаси се сам. Дали спасението се делумно со дела и делумно со вера? Може ли да, да се измеше тоа? Не, може би сте слушале порано, јас сум, мислам дека и читал. А, постоеле книги, постојат, верувам. Вие трудете се колку можете. Значи сега некој има способности 50%. До 50% стигне, па Господ ќе ги додаде тие други 50%, за да стигнете до 100%. Некој не може до 50, некој до 20%, па Господ ќе додаде до 80%, некој може до 90%. Има способности човекот, интелект, не знам што. Ете, силна волја, се воздржува многу повеќе, не знам. И Господ ќе додаде 10%. Тоа е синкретизам, тоа е блуд. Тоа е блудствување, всушност. Тоа е блудството. Кој што го нуди Вавилон, кој што го има во таа чаша на блудство. Тоа е тоа вино вавилонско. Еко, нели, тука спаѓаат, знаеме, сите гнасоти, а, сите оние, сме сбрували за тоа порано, сите оние лажни науки кои што ги нуди, но во овој правец во кој што сбруваме, генерално, а, она што е основно е, е ова. Мешање на работи кои што не може да се мешаат. И еве еден цитат од Елен Вајт од одбрани пораки, прв, првиот волумен. Зборува за група на луѓе. Велик, додека мислот дека му се предаваат на Бога, кај ниф има голема доза на самозависност. Тие се совесни души. Значи, пазите, сега не зборуваме за Каин, Каиновци, за вавилонци, за бунтовници, отворени бунтовници против Бога. Туку зборуваме за совесни души. Тие се совесни души кои делумно довербата ја ставаат во Бога, а делумно во самите себе. Колко ли знаеме ние лично во, во нашиот личен а, духовен живот да, да правиме вакви, вакви тешки? Делумно довербата ја ставаат во Бога, а делумно во самите себе. Тие не гледаат на Бога за да бидат сочувани со Неговата сила, туку зависат од нивната будност во искушенијата, еве тоа што на порано Значи, колку си буден, колку треба да внимаваш, и од извршувањето на одредени должности за да бидат прифатени од него. Е, значи, тоа е тоа мешење. Делумно на мене се подпирам, делумно на Бога. Делумно јас нешто ќе правам, делумно сум спасен со дела, делумно со вера. Не одат тие работи, тоа се некомпатибилни работи. Два дела. Две идеи. Со една ваква вера, вели, со една ваква вера, не можат да се извојуваат победи. И ние се чудиме некогаш зашто стоиме во место, може би, тапкаме во место. Затоа што веројатно делумно се подпираме на себе, делумно на Бога. Блудствуваме, буквално. В духовна смисла. Со една ваква вера не може да се извојуваат победи. Значи, пораз, пораз, пораз. Ке додржиш а, овој ден, ке додржиш следниот ден, ама третиот ден ќе паднеш пораз. Всушност ти си поразен цело време, затоа што ти, ти се обидуваш самиот во своја сила, а тоа не е можно. Овие лица, вели, се трудат безцелно. Замислите си. Овие лица се трудат безцелно. Джабе е тоа. Нивните души се постојано во робство и не можат да најдат мир се доека не се најдат покрај Исусовите носи. Ведете, зашто Исус вели дека Марија го одбра она едно, она, она што е битно, вистинското. Или еве, на, на друг начин да, да го изразиме блудството. Замислите си да ги имате придобивките и плодовите на бракот, ама надвор од брачната заедница. Или, значи, да ги имате придобивките и плодовите на таа вистинска заедница, ама надвор од таа заедница. Не е можно. Ако читаме во Галдјаните 5, 22 и 23, што ми спуштил да го запишам овие стихови, па сега ќе читам, ќе се дзверам малку Библијата. Значи, Галатјаните, плод на духот, што е плод на духот? Имавме од неодамна полука, кога беше тоа, Лани? 5, 22 и 23. А плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, любезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата, дури самоконтролата. Знаете, некојаш ние може би ете тоа, тие се тие наши напори, а контрола. Контрола на самиот себе, самоконтрола со други зборови. Не. И самоконтролата е плод на духот. Прости, сето ова е плод на духот. Тоа не е мој производ, тоа не е мој плод, тоа е плод на духот. Значи, плод на таа заедница со Христа. Не може да, да овие придобивки, овој плод да го добиете надвор од таа заедница. Нема шанси. Зато се вика плод на духот. Че ова не може да се постигне без врската со Христа. Се отвараме во дела, а, и се извинувам, во Данијел, кога сме веќе кај Вавилон, мора да го спомне повторно на Новоходоносор. Четврта глава, она негово сведоштво, четвртата глава, Данијел 20, од 29 до 32 ќе читаме. Книга на пророк Данијел, четврта глава, 29 до 32. Знаете, Господ му дал друг сон, сона дрво, кој што достигнало до, во височина до небото, па расширени гранки, па сите можеле тука да се нахранат и птици, и животни, се. И му бил протолкуван сонот, но поминале дури 12 месеци, цела година, значи, вели 12 месеци подоцна, какво влијание сега имал сонот во, да, на Навуходоносор и дали имал воопшто. Шетајки по Вавилонскиот царски дворец, царот велеше. Нели е тоа големиот Вавилон што јас го изградив, за да ми биде царска престолнина со силата на својата моќ за слава на моето величество. Јас направи сам. Можеш сам. Уште ти тие не беа во неговата уста, кога дојде глас од небото, тебе ти се објавува цару на Вуходоносору царството ти од земено. Имал цела година време. Ке бидеш протеран од друштвото на луѓето и ке простојуваш со полските животни. Морало ли вака да биде? Не морало да биде вака. Ама тврдоста на човечкото срце. Сега, царот бил жртва на, на тоа во животот, направи сам. Ама И тоа го спомнав предходно. Значи, од еден ваков живот ние можеме лесно таа идеја да пренесеме и во духовност. Истата идеја, направи сам, сам. Свикнати сме да сакаме да се одолжуваме, да речеме, за направена услуга. Познајате, денеска капитализам, ја дори верувам дека не случайно капитализмот е, може би, последниот тој систем пред а, а, да се распадне целиот овој свет и царствата во него, затоа што капитализмот подразбира што? Се мора да заработиш. Да заслужиш, да бидеш платен за тоа. Тоа е капитализм. И затоа не сме свикнати да, да примеме нешто на, на подарок. Знаете. Се, с, с некако се обврзуваме, дури ако ни даде некој нешто, да после ние му вратиме, да му возвратиме за тоа. Па сетете се, еве, од мали колку што може да се секјавате, не знам, ете. Па, е, да, еве, во школството, исто е. Вие посебно ќе бидете наградени, знаете, ако, односно, ќе бидете казните, кога фатат дека препишувате на тест. Че значи, не можете вие со помош на некој друг. Не, треба самите да се потрудите, самите да направите. И тоа ни е вградено како чип во нашиот ум. И сега доаѓаме кај науката на милоста, за милоста, и тоа ни е како ново вино како што Исус нели вели, ново вино, ај најлеј го во стари мешини. Не бива. Како нова наука. Но факт е дека ние не можеме. Господ е тој кој што може. Да се отргнеме од таа идеја дека можеме сами, затоа што ние ништо не можеме. Филипијаните 2.13. Дори видите, До каде оди Бог во тие своји заложби за да, за да не спаси, за да не избави од, од ова? 2.13 Филипјаните Зошто Бог е оној, Бог е оној кој действува во вас, действува во вас да сакате и да постапувате според неговата волја. Тој действува дури и да сакаме, да засакаме, затоа што нормално е. Човек ништо нема да прави ако не сака на крајот на Хриштите. Бог е оној кој што действува вас за да сакате и да постапува. Тука нема синкретизам, нема тука мешање на работи. Е па добро, тоа што е наше? Зошто често пати сте ме слушнали мене, меѓутоа тоа е нормално се стрелен Вајд го кажува а, зошто семокниот Бог е немокен да ме спаси? Во некоја ситуација е немокен нормално. Не може тој да оди против мојата слободна волја. Морам јас да кажам да. Значи, ја морам да се предадам, тоа е проблемот на христијанинот. А тоа е најтешкиот дел. Елен Вајд вели, пак ќе кажам, неговиот дел, споредбено со нашиот, е многу голем. Нашиот е ситен. Е тоа едно, може би. Едно, ама вредно. Ама без тој дел, без тој мал, наш дел, Господ е немоќе, не може да, да, да, да направи ништо во нашиот живот. А тоа е предавањето на нашата волја. Да му се предадете, тоа е најтешкото. Тоа е за грешната човечка природа е најтешкиот дел. Меѓутоа, тоа е тоа. Сега, да му се предадете, знаете како звучи во овој свет предавање? Ти си слабак. Тоа е слабост да се предадеш, да се бориш. Ама во Божито царство има поинакви мерила. Најголемиот во Божито царство кој е? Оној кој што е најголем слуга, одеко што највеќе служи, тој е најголем во Божито царство. Првиот е последен, а последниот е прв. Или во Божито царство, односно кај Бога победуваш ако се предадеш, колку тоа и да звучи <laughs> не се одветно. Да, парадоксално. Победуваш ако се предадеш. Е, тоа е проблемот како да, да, да се скрши таа наша гордост, тоа подпирање на себе. А, значи, не знам до каде треба да, да дојдеме, како оној стих во Римјаните 4.18, ајде набрзено отворите таму, а држете прст во Данијал, четврта глава, ќе се вратиме пак таму, да завршиме со Новокудоносор и неговата преобразба морало ли еве со него да се случи тоа што се случило? Седум години да биде како звер, нели силна на човек вообшто, за да се сруши таа негова гордост, за да конечно признае кој е Бог, а кој е тој, никој ништо. Нити царство ке имал, ни ништо, ако тоа Господ не му го дал. Римјаните 4.18, знаете, ова во контекст на Аврам, е кажано од страна на Павел. И ветувањето што му било дадено дека ќе добие син, синот поветување, Исак. Вели, без надеж, тој се надеваше и поверува дека ќе стане татко на многу народи според реченото тако ќе биде твоето семе. Без надеж тој се надеваше. И се го кажал тој порано, се додека имаме надеж во самите себе, ние ќе паднеме, ние се спасуваме со дела, односно ние го подржуваме овој концепт на спаси се сам или направи сам се додека имаме надеж и трошка надеж во самите себе, во своји способности, не знам што. Кога Аврам ја изгубил надежта и целосно се подпрел на Божето ветување, е тоа е тоа. Тоа е верата Аврамова. Се исполнило ветувањето. Предходно знаете, се обидел преку Сара, се обидел со човечки сили, позато и обржувањето потоа како знак дека не можеме ние во своји сили. Без надеж тој се надеваше. Дали треба да се најдеме во таква една ситуација? Неверојатно е колку знаеме да бидеме тврдоглави некојш во нашиот живот, еве налик на Навуходоносор, сега да отвориме во четвртата глава од 34 до 37 ке прочитаваме. Што се му се случило? Зошто? Зошто морало до таму да дојде? Значи да се случи таа преобразба. Од тоа јас да имам контрола, од тоа јас да владеем, владеем, да дојдеме во ситуација да тој има контрола. Од 3.4. стих, откако се исполнија одредените денови, јас на Вуходоносор ги подигнав очите кон небото. Разумот ми се врати тогаш го благословив Севишниот, фалејќи го и возвишувајќи го оној кој живее довека. Неговото царство е вечно царство, неговата власт е за сите поколенија. Каде е сега неговото јас овде? Дали негде е на Охудоносор? Самиот се велича, нема повеќе тоа. Господ е во преден план. Господ е оној кој што е величан. Ама откако ги подигнал очите кон небото и откако му се вратил, така се враќа разумот. Знаете, еве пак ќе го спомнам, постариот, помалиот син, блудниот син од параболата со двата сина. И него му се врати разумот, дојде при себе, како што вели таму, кога? Па ете тогаш, кога ги дигнал очите кон небото, односно кога се сетил на својот татко, на имотот на својот татко, па рекол, па и кидам сега ќе му слугувам, барем ќе има таму некој парче леп. Не овде да, да мизерувам. Да, треба да ги дигаме почесто очите кон небото. И да продолжим понатаму, ова величествено обраќање на худоносор кон, кон Господа. Вели, жителите на земјата се како ништо. И јас сум едно ништо, <laughs> со други зборови. Тој постапува според својата волја со небесната војска и со земните жители. Никој не може да ја запре неговата рака или да му рече што правиш. Во истиот час ми се врати разумот и за славата на мојата царска чест ми се врати величеството и сијајот Моите советници голем се ме побараа, без, бев воспоставен во цар, царска чест и моето величество уште порасте. Сега јасно го доносам, го фалам, го возвишувам и го славам небесниот цар, чии сите дела се вистина, сите патишта правда и кој може да ги понижи оние кои што одат и кој може да ги понижи оние кои што одат во горност. Еве, дури и тоа некогаш е необходно да Господ не понижи да ја сруши таа наша гордост, за да излеземе од Вавилон. Од таа идеја, дека можам сам. Сеја интересен е, 37 стих, внимавайте, речникот кој што е овде искорист. Како се обреки, што вели? Чии сите дела, значи го славам Небесниот Цар, чии сите дела се вистина, сите патишта правда и кој може да ги понижи оние кои што одат во гордост. Меѓутоа, конкретно на делот, чии значи, сите дела се вистина, значи Божите дела се вистина, и сите негови патишта правда. Знаете ли кај го сртјаваме ово? Откровение 15 глава. Спасените на стакленото море. Што велат? 15 глава Откровение 2 и 3 стих. Онаа песна на Мојсија. Ги содржи овие стихови, мислам сличен речник. И видов нешто како стаклено море, втори стих, измешано со оган, и оние кои го победијат зверот, И неговиот лик и бројот на неговото име стоја на стакленото море и имаа Божи китари. И ја пеја песната на Мојсија, Божиот слуга и песната на јагнето велејки. Големи си прекрасни Твоите дела, Господе Боже Седржителу. Праведни и вистински се Твоите патишта, цару на народите. Истите збори. Многу худомаса. Ама тоа се оние кои што го победија зверот. Да, Знаеме кој е зверот, знаеме кој е Вавилон, знаеме дека Вавилон и конечно ќе падне, кога одамна е паднат во духовна смисла, значи сите оние цркви, мајката и керките, се е тоа веќе отидено. Но каде ќе бидеме ние? За да ние победиме, ни треба да победиме зверот во себе, ни треба да победиме да победиме онаа идеја, ако се уште може би се подпираме и веруваме во таа идеја дека можам сам. Идејата спаси се сам. Тоа е блудство. Тоа е вавилонска а, вавилонската чаша со тоа налеано вино на лажни доктрини. Ако не се подпреме целосно на Бога, значи видовме, ќе трпиме само порази. Не може делумно на себе, делумно на Бога, целосно треба да се подпреме на Бога. Тоа е проблемот со секој од нас, тоа е, тоа е грешната природа, тоа е несвојствено за нас но мора, тоа е единствениот пат, единствениот начин, единствениот излез. Така Господ ни помогне во тоа. Амин.